निविकेता खेर सजाया को निविकेता केर सजाया मॾी सैण द चानकू دے विच کو सैण द चानकू ज़ाल विचोड़ तूं टुर आया माराड़े विकेता सजाया मड़ी सैण द चन तूं ज़ाल विच मड़ी साइण द चन तूं ज़ाल विच छोड़ तूं टुर आया कला सैण देरे शर में ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਉਰਬਤ ਦੇ ਆ ਸੈਣ ਦਵੇਰੇ ਖੜਾ ਹਲ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬੀਰੇ ਕੰਡ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਏ ਗੰਡ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਏ ਤੁਰ ਵੈਸ ਹਸੈਣ ਦਜਾਇਆ आख़िर मारा फिर बचड़